Pero na, naalala ko nung 1970s, 58 na kasi ako, chief. Eh. So, nung 1970s, ang mga joke natin noon, pwede yung ano, pinagtatawanan mo yung ngongo, mm. pinagtatawanan mo yung mga LGBTQ, babae, kahit ano pwede. Mm. Ngayon, maingat na. Mahirap maging comedian nowadays. Kailangan napakatalino mo dahil napakaingat mo. Hindi na, ka, isang salita mo, isang joke mo mali. Cancel ka kagad eh, dahil may cancel culture eh. Kaya nakakabilib naman nandito pa kayo, di ba? Umabot kami anim taon dito. Ah, Kuya Kim, isa ba tong pagkabanta? <laughs> Hindi, hindi yung pabati portion, <laughs> Kuya Kim. Sabi nyo nga, ano, weather-weather lang yan. Weather-weather <laughs> lang. Oh. The Pod Network Entertainment. Uy, uy, ito na. Ako, anniversary episode na naman. Maligayang Mayo sa inyo. Month-long anniversary. Kung may nauna nang nag-celebrate ng anniversary natin. Oo. Oo, <laughs> darating yan. Darating yan. Tagal sa bangko. Oo. Alam mo para lumabas to, sabay-sabay tayo magpapausok, lalabas yan. Alam mo kung bakit matagal sa bangko yan? <laughs> Sabi ko na! Yung bag yan eh. Yung bag yan yung pahamak kita mo mukhang hitman eh. Oo, <laughs> Isipin mo kasama namin sa airport, ganyan bag niya no, mukhang may tinapos na bahay. Kor! Oy, Kor! Bukas na bukas yung motones, oh. Ah, eh. May level bar pa kasi kasama yan. Yun yung problema. Long time no see. Ano ba, nakwentuhan na tayo o introduce mo? Paano ba? Introduce namin kayo, Kuya Kim. Welcome to the Kulpas! Episode 823. Exclusive on Spotify and YouTube. Pem pem pe pe pem pe pem pem pem pem pem pe pem pem pem pe pe pem pe pe pe pem pem pe pem pe pem pe pem pe pem. Bago mo bago natin itanong 'yan yung uh, ano pem pem mo ko ano 'yan. Anong nangyari sa iyo, Ryan? <laughs> Bakit ka ngayon lang dumating? Ano nangyari? galing ako sa bangko, tapos dalawa lang yung, kahe, yung teller eh. Yung isa, nag? Yung nagchichismisan siya, tapos alam ko yung isa ngayon. Iba yung sinabi mo sa GC. Teka, <laughs> ayun lang. Tapos nalaman ko yung isang teller, sabi niya, ang talino ng anak ko. Five years old pero pang eight years old na raw, sabi. Yun lang. <laughs> Ewan ko, bakit, bakit ganun yung mga teller personalan na, na wala naman akong kinalaman doon. Ba't ko alam yun? <laughs> Kinikwento sa'yo? Hindi, kung kanik, ano, eh, one meter away lang sila from each other. Eh, so, naririnig ko yung mga lahat. <laughs> usapan nila sa'yo. Takinan nyo, bilisan nyo! <laughs> Oo, oh, yun na yung nasa isip ko eh. Kaya siguro may nang hold up eh. No? Ako late din ako eh. Mm, bakit? Oh, 3.05 na ako dumating. Mm. Kasi, una, wala kaming yaya. So, ako nagluto nung umaga. Sinundo ko muna yung bunso. Alauna tapos, sakto si Mama Jean, yung mama ni Jenny, magbabantay. Hmm. So, nag-grab na lang ako. Sabi ko, mag-grab na lang ako kasi para makatulog ako sa biyahe. Kasi alas 4 pa lang gising na ako, magluluto ng breakfast eh. So, pagsakay ko ng grab, yung grab driver, sabi niya, Sir, alam ko tong hotel na ito. Dito ako nagkakasino noon eh. Sabi ko, may kasino ba sa Century Park? Wala. <laughs> Wala. Wala, wala. So, so sabi niya, bigla niyang kung katipunan, ni-U-turn niya ng papuntang abalik ng UP. Oh. Eh, pa, ang tinuturo ng mapa, ako ka. Oh. Mm. Sabi ko, patay ako nito. Sabi ko, alam niyo po ba yung daan? Sabi niya, oo, dadaan tayo sa Pierre. Sabi ko, oo. Eh, hindi ko alam. So, so natatakot na ako. Natatakot na ako. Nasa Luzon na kami. Batangas, Pierre! <laughs> Natakot na ako kasi nag-message na yung Grab, uh, you are going out out of your route. Are you hmm. okay? may option. Uh, I'm safe. I'm not okay. Parang ganoon. Naku, Sabi ko, Comedy pucha. Manila shirt ko pa naman. Natatakot ako. Pero yung pala, pagdating ko dito, tama naman pala yung may daan sa pier. Meron, <laughs> meron. meron. meron. Oh. Rose Boulevard. Kina, kina, kina, kinabahan lang ako. Yung pier na... Hindi nakatulong na baliktad yung phone. No. <laughs> Alam mo kung bakit? Hmm. Ito, sabi ko, Utsa, nagmamarunong pa ito. Baka mamaya mali. Sabi ko, kung si Kuya Kim to, trusted ako eh. Ayan! Ah, sabi ko pa naman, dahil late ka, ikaw na mag-introduce. Oo, so, oh, Ayan, ako na mag-introduce sa guest natin. Ang Walang iba. ng intro. Ang ganda. <laughs> ang daming kwento. Intro lang pala. Oo, oh, yan ang pasakalya dito kasi 45 minutes ang bubunuin natin, Kuya Kim. Pero kasama pero natin. Masaya to, masaya to. For sure. Excited si ako dito. Nako, huwag kang mag-assume, Kuya Kim. <laughs> Mahirap na. Okay, <laughs> okay. Kuya Kim, kamusta ka? Yes. Ah, ikaw ba ay ikaw ay may bali sa hmm. ribs? Yeah, um, unang-una, gusto ko muna sabihin na maraming salamat at ah, nandito ako ngayon at hmm. kasama ko kayo. Ah, matagal ko na kayong naririnig at tanyag na tanyag na kayo sa TikTok, sa FYP ko hmm. at sa Daba kasama ko kayo ngayon dito talaga. Ano? Robin, naman. Maraming salamat. Ibang klase Maraming magaling pag ang galing kayo. Tsaka ano, iba ibang klase, tanyag na tanyag. Oo. Ang sarap hawakan ng dede ko. <laughs> Actually, dalawa sa inyo nakatrabaho ko sa Showtime. Si Nonong, at Ay, of course, yung grand champion namin sa The Funny One, si Ryan Rems. Yung Rock and Roll to the World. di 10 years na pala yun, sir. Magte-10 na. Hindi, lampas na. 15 years na Showtime eh. O, o 10 years or something like that. No? Hindi, hmm. nung nanalo ako 2015. 2015. Oh, 10, years, ah, 10, 10 years. year anniversary mo na pala. Oh, Rock oh, and roll June. to the world. Ang saya. Oh, masaya yun. Those are the good years of Showtime, I have to say. Mm. Um, ngayon, um, seg- no. <laughs> but even now, even now, it's not it's even better. Not even better. Oo, Pero good, better, best. Good, good, ah. better, best, di ba? Wow, Good years. Oo. <laughs> Good, better, best. Now is the best year. best. Now best year. Alam ko, umpisa pala, pasabog na. Wala, <laughs> ang bilis, ang wala bilis pasabog doon, wala pasabog doon. But ah, gusto ko nga sabihin na ano, thank you for having me. Sabi ko gusto ko mapanood paano ginagawa nitong Cool Pals yung podcast ninyo. At ang, ang actually nag-volunteer ako dito, Chief eh dahil nga palagi kayo nasa FYP ko, dinirect message ko kayo. Sabi ko, I'd like to observe. Paano ba yung ginagawa nyo dyan sa Cool Pals? I just wanted to observe. Bigla si Jomar, sabi ng ganun, Sir, pwede ba kayo gumest? Sabi ko, okay if I'll guess, then I'll be able to observe. Kasi gusto ko rin maging podcaster. Eh. Ah. Yan. Naku, so, sakto, gusto kong panoorin paano niyong ginagawa. Kasi ilang taon na kayo? Seven years, no? Uh, uh, Halika, kuya ko, tuturuan kita. six years, six years. Matatakot ako. sa dami ng expertise nyo, Kuya Kim, collector, oh. and then uh, right now, parang, um, mm. ano eh, parang Mr. Encyclopedia eh, rami. Pero ano, kung magpo-podcast kayo, Kuya Kim, ano yung magiging gusto ko ano anything ano under the sun. Ay, ah. Ayokong malimit kasi ng isang topic lang eh. Mm. Yung eh, marami naman tayong pwedeng pag-usapan. Uh, pwede kong pag-usapan tukol sa ano ba, mga koleksyon, tukol sa hmm. motor, tukol sa comedy, tukol sa showbiz, tukol no, sa buhay. anything, anything under the sun para hindi naubos. Mm-hmm. Kasi nakakaubos yung pagka-limited kasi isang topic lang eh. And I think, pakikinggan naman tayo to talk about anything under the sun also. Eh. Yes, oo. Eh. Oh. Kayo ang... At laging meron take, take away. Like, ang take away ng Cool Pals, pag pinapanood kayo, natatawa. Pag natawa ka, take away yun. Masaya yun eh. Mm-hmm. Madadala mo yun. Kung masaya ka, masaya din ang paligid mo. Mm-hmm. Ang take away na gusto ko, masaya, o kaya natuto, o kaya naaliw. Mm-hmm. Palaging ganun. Hindi yung anything for the content. Ah, Wag yung ganun. No? Oo. Oh. Ito nyo po, i-take away nyo na to sa amin. <laughs> Hindi, alam mo pero, Chief, Ayos. Ah, hindi ko alam ngungo ka pala. <laughs> hindi ko alam. Akala ko maliit lang boses mo. Ah, hindi, Yan lang <laughs> hindi alam ni Kuya Kim. <laughs> Madami-dami ang alam ni Kuya Kim, ito lang hindi niya alam. Pero alam mo ba yung salitang ngungo? Ano yan? Ang tawag sa onomatopeya. O oh, na ba, hmm. ano? Oh, sabi mo, onomatopeya. Onomatopeya. Kuya Kim, pinapahirapan mo pa ako. Hindi, onomatopeya. Ano yan? Term of speech yan. Ibig sabihin, kung ano ang tunog, yun ang ibig sabihin. Kaya tinawag, tinawag na ngongo kasi yun ang tunog mo. Ngo, ngo, ngo, Kaya ngongo. Maraming mga salitang Tagalog ang onomatopeya. Eh. Oh. Depende sa tunog. Ganun. Onomat, onomatopeya. Onomatopeya. Onomatopeya. onomatopeya. Kaya naman po ay si Nonong ay nognog. Nognog siya sa Batang Quiapo. Iba naman. na pala si Onomatopeya. <laughs> ang ganda. Yan ang karakter mo sa Batang Quiapo. Parang ang Greek goddess. Ay ano, ah, god no. <laughs> Pero naalala ko nung 1970s, 58 na kasi ako, chief eh. So nung 1970s, ang mga joke natin noon, pwede yung ano, pinagtatawanan mo yung ngongo, mm pinagtatawanan mo yung mga LGBTQ, mm babae, kahit ano pwede. Mm-hmm. Ngayon, maingat na. Mahirap maging comedian nowadays. Kailangan napakatalino mo dahil napakaingat mo. mm So, Hindi na, isang salita mo, isang joke mong mali, cancel ka kagad eh, dahil may cancel mm culture eh. Kaya nakakabilib naman nandito pa kayo, di ba? <laughs> Ah, Kuya Kim, isa ba tong pagkabanta? Hindi, yung pabati portion, <laughs> Kuya Kim. Sabi nyo nga, ano, weather-weather lang yan. Weather-weather <laughs> lang, Oh. Yung, yung pala, yung sa TV oh. stint, sa news, when did it start? Ah, Ay, naku, mahabang story yan, Chief. Um, it started actually, magmula nung bata ako, ang talagang aspiration ko sa buhay, maging TV star. Mm. TV star. Magmula nung 1970s, nung dumadaan si Chiquito, taga San Andres Bukid ako, chief eh. Mm. So, paghapon dumadaan si Chiquito papuntang San Antonio Village, nakamotor yan, naka BMW R50 yan. Mm. Pagdadaan yan, sabi, sabi ko, gusto kong maging parang Chiquito. Angas. Ah, Oo, oh, talagang gusto kong gusto ko talaga maging TV star. Mm. Kaso nung 1980s, ang TV, ang peg ng TV star noon, kagamulak. Kailangan mm. napakagwapo mo. Gwapo Kaila- ng bagets to. Oh, panahon oh, ng bagets. bagets, bagets. Ah, ang bagets mga 1983 at 1982 ah. eh. So si Aga Mulak, walang ang ang mukha napaka-symmetrical. Mm. Ang kaliwa pareho ng kanan. Ganon dapat to be on TV. Mm. Ako naman, hindi naman ako pangit. Mm. Pero hindi rin ako gwapo. Sakto lang. Yung sakto, walang lugar sa TV. Hindi pwede. Pero chief, I aspired. I really, nag-aral ako sa UP. Ang pinag-aralan ko, film and audiovisual communications. Mm. Not because I wanted to be a director, because I wanted to be a TV star. Lahat ng auditions, inattendan ko yan, pinuntahan ko yan. First Rejected. audition nyo, Kuya Kiko. Mara- Sayang sana na-meet mo siya. Ito, napag-aralan niya maging pogi. Oo. Mm. Parang mm, maging Tuturuan kita ulit, Kuya Kim. May libro siyang binasa kay. Talaga, talaga. Opo, ah, oh, babasain niyo lang lagi ang labi nyo. <laughs> Di ba sinabi? Oo, tapos, kasi di pantay mukha niyo, di ba? Oo, oo. Si Aga Mulak, walang problema. Pero Walang pag, yun eh, Pero pag hindi pantay ang mukha mo, kailangan doon ka sa mas malaki yung pangalagi naka-sentro. Ah. Ayan, tingnan mo yung camera. ah, ayan, oh. Oh, yan. <laughs> Oh, oh quarter turn, ha? Ah. Oh, hindi mo ako makikita na kaganyan. Pangit yan. Pero <laughs> pag dito, oh, medyo okay, okay na siya. <laughs> Kahit doon sa picture mo sa logo, gano'n oh, na gano'n. Oh, diba? oh. Galing, nag- ah. nagbago na kasi uso ngayon, eh. Uh, nagbagong uso. Ngayon, you just have to be interesting. To be on TV, you don't have to be uh, beautiful or handsome. You have to be interesting. Malaking utang loob ko kay Mike Enriquez, ayan, kay Arnold Clavio, mm. kay Carney Baron. These are interesting people na meron mm, take away ang audience. Hindi naman kagwapuhan, sakto lang. Mm. Yan. So nausong sakto. Kaya, Maha-hurt kaya sila ngayon, sila Igan, pag narinig ito. Hindi, sinasabi ko sa kanya. Ah, malaking, sinasabi. <laughs> malaking utang na loob ko sa iyo. Because I'm not ah. saying Igan is ugly, ah. mga sakto lang kami. Ah, At nagkaroon ng lugar ang mga sakto sa telebisyon. Yan. Pero nakapasok mm-hmm. na rin kayo sa movies, Kuya Kim eh. Marami, di ba? Chief, dahil, dahil sa, ko. sa, dahil sa news, eh, naka, nakapenetrate na ng showbiz. JB, ang, ang, ang, ano ko, ang frustration ko, nakaka siguro walong pelikula na ako. Mm-mm. Lahat ng pelikulang walo na sinalihan ko, lahat Kuya Kim. Sabi ko, paarte nyo naman ako ng ibang role. <laughs> Puro Kuya Kim na lang. Gusto ko ibang... Artista ko eh. Mm. Uh, nag, nagtanghalang Pilipino ako, Chief. Nag, nag James Reuter ako teatro ang orientation yes. ko. Pero palaging Kuya Kim, makasombrero, Kuya Kim trivia. Hanggang finally, tinawagan ako niya ni Mother Lily. Sumalangit na, buhay pa si Mother Lily. Kuya Kim, I want I want you for sake, rattle and roll. Sabi ko, Uy, naku, sabi ko, Mother Lily, pakiusap lang. Naka, no, no, nakakalima na ako, anim na pelikula. Nakaka-anim na pelikula na ako, puro Kuya Kim. Baka naman pwedeng hindi Kuya Kim to. Baka, ay, sabi ni Mother Lily, pumunta ka sa, ano, sa Storycon. Hindi Kuya Kim to. Okay, hmm. excited ako. Finally, meron akong role sa pelikula na hindi Kuya Kim. Sorry, kon. Ito na, director. Explain. Ha, Kuya Kim, good you're here. Kasama ko noon si ano, si Mateo Gidicelli, uh, Grace si uh, si si Labi, Labi po. Labi po. Ano to? Ang pangalan ng ano nung segment namin, Chanak on the Plane. Mm. Malamang napanood niyo to, ra, ano to, Shake Rattle and Roll number 15 yata ito. Chanak on the Plane. Sabi ko, okay. O Kuya Kim, ganito. Ang role mo rito pivotal. Ganito. Galing ka sa camping safari. Sabi ko, okay. okay. Naka- na siya, alam ko na suot Okay, okay, okay. Sabi baka, baka naman suot lang to. Oo. Baka naman iba. <laughs> hindi problema yung wardrobe. Oh, hindi problema wardrobe. Oh, Basta hindi ako Kuya Kim eh. Sabi niya, sabi, pinra, pinramis ako ni Mother Lily, hindi ka Kuya Kim. eh. <laughs> Kaya ako umaten ng story ko. no? O, tapos ganito. Si Mateo Gidicelli, hindi hindi siya piloto. Yung piloto, pinatay ng tiyanak kailan kailangan ngayon, Stuart si ano eh, Mateo, Mateo Gidicelli. Eh. Siya kayo na may hawak ng 747. Hindi marunong magpatak, magpalipad ng aeroplano. Hmm. Dahil ikaw, isa kang trivia expert. Sabi ko. <laughs> Baka naman nagkataon lang. Baka nagkataon lang. Oh, papunta rin doon. Galing papunta rin doon. Pasok sa karakter. Oh, pasok sa karakter. Sabi ko, baka naman iba. Baka oh. magbago. Baka may twist. No? Oh. Sabi niya, so tatabihan mo si Mateo Gidicelli. Maliligtas mo ang buhay nung natitirang pasahero. Sabi ko, o, opo, ano pa pangalan ko po dito, sir? Ikaw si Kuya Tim. <laughs> Anak na tira. <laughs> Totoo. story yan, Brad. Totoong story yan. Maniwala ka. Totoong story yan. Ang ganda. Yan lang hindi ko makakalimutan kay Mother Lily. Ay, nako. Eh, at, at, at least, totoo oh, sinabi ni Madam Lily. Hindi naman ako Kuya Kim. Kuya oh, Tim. Kuya Tim. Kuya Tim. Galing. Yan. Magprotesta ka minsan, no? Pagdating mo doon, naka Kim Jong-un costume. Kaya <laughs> mahiba-iba lang. Pero alam mo, bakit ba, why am I resisting to be Kuya Kim sa pelikula? Yan ang binigay sa akin ng Panginoon. Diyan ako sumikat. Mm. Ang, ang, bagamat ang inasam ko maging agamulak, ayaw sa akin ang, pagiging agamulak eh. Ang gusto ko, Ernie Baron. Ah, na style na, ku- na Kuya Kim. Binigay sa akin yan. Embrace it. Ah, I- eh, I- eh, ngayon nga, dahil Uh, gusto ko sana magsombrero ng Kuya Kim para dahil yun ang sombrero ko palagi. Nung nakita kong naka head headgear kayo, hindi pwede. So nag, nag, iba naman ang suot. Pang motor naman to. Uh, <laughs> iba naman. Ano ba But I'm embracing it. Ba't ka ba napunta sa Kuya Kim? Ganito yan. Uh, yung, so all my life, uh, nag, I was auditioning, wanting to be a TV star. Hanggang finally sabi ng tatay ko, uh, Kim, bakit di ka masubukan ng politika? This was in the 19, uh, 1990s. Ano siya nun? He was uh, congressman at mm. assemblyman, ba't di mo subukan ng politika? Uh, nasa TV ka rin naman yan. Nasa, ah, you, you'll see the public eye. Nasa limelight ka pa rin. Sabi ko, sige, pwede. So, sinubukan ko. Tumakbo ko ng barangay chairman dito sa San Andres Bukid. Nanalo ko. After one term ng barangay chairman, naging konsel ako ng 5th District na Manila. Ito, kung nasan tong hotel na to. And then, Kim ka na nito, Kuya Kim? hindi Kuya Kim. Kim lang. Kim, Kim lang. lang. Ang ibig sabihin ng, ng Kim, kabataang inyong maasahan. Yan. Wow. Ah, Ang mga poster ko, kabataang inyong maasahan. Pala, kung ganyan. Yung ngiti na. <laughs> Pwede nyo pagkatiwalaan. <laughs> lagi ka bang may isang picture lang na yun ang lagi Ay, ginagamit? <laughs> hindi, hindi pa also Photoshop nun. Oh. Ang Photoshop nun, mano-mano. In-airbrush. In-airbrush yun, yun lang litrato ko. Kumbaga, siyam na taon, yun pa rin ang mukha ko eh. Kabataang Inyong maasahan. Inyong Inyong maasahan. Ganda. So, all throughout the nine years, konsehal ako. Hanggang finally, gagraduate ang tatay ko sa mayor. Mayor ang tatay ko na. Mm-hmm. Sabi niya, Kim, ikaw ang papalit sa akin. Like any political family, ikaw ang papalit sa akin. as mayor. As mayor. Sabi ko, paano ko papalit sa mayor? Igaling ako konsyal. Ang pangit ng dating. Like any politician, nakahanap ako ng paraan para magkaroon ng exposure. Nagpresenta ako sa ABS-CBN. Pumunta ako. Yung isa sa mga boss doon, kay Bibarkada ko, yung mga, mga kaklase ko nung college, mga boss na sa mm. ABS-CBN, si DJ Santa Ana. Pinuntahan ko. Sabi ko, DJ, meron ako idea. Ano yun? Alam, alam ko na kung anong gagawin ko eh. Alam ko yung, yung, yung TV show nyo, ay, yung, yung morning show nyo, Magandang Umaga Bayan, 2004 to. Mm-hmm. Bigyan mo ako ng segment dyan. Yung segment napakasimple. Alam mo yung mga buhaya sa sa Manila Zoo? Manila Zoo. Mm. Pwede, kaya ko wrestlingin yan. Hmm. And the next thing ko yung mga buwaya, yung mga hayop na malalaki dyan, kahit yung mga big animals, big mammals, kaya ko yan. Hilig ko talaga animals eh. Mm. Tapos, ang pangalan ng segment, Animalandia. Uh, akala ko kakagat o di kakagat eh. <laughs> Umabot tayo rin. <laughs> so yun lang, I wanted an animal segment para exposed ako every day sa morning show. Sabi, anong, baka wala kaming budget para, hindi nyo kailangan bayaran. Oh. Wala, dahil mayor ang tatay ko, tapos konsel ako. Mm-hmm hahanap ako ng, ng sponsor, pinasponsor ko sa Pagkor. So, sponsored by. Wala na akong bayad, sponsored pa yung segment, pumayag. Okay, sige, game. Yan, diyan nagsimula ang TV career ni Kuya Kim. Animalandia, Magandang Umaga Bayan, 2004. Mm-hmm. After about six months of doing it, sabi ko, nagiging sikat na ako. Mm-hmm. Parang politiko. Mm-hmm. Nagkaka-exposure na ako. Na, na, na, minamahal na ako ng tao. Meron nung dating eh. Pag nasa labas ako, Animalandia! Animalandia! Yan, Paano pag may malaking hayop, pinapaano? Wrestling mo. Game, wrestlingin mo. <laughs> Daga, laka daga. Ito pa, si- ganun. Ang daming sinurrender sa akin ahas, Brad. Oh. Ay, pag may, may ahas sa imbornal na nahuhuli ng barangay tanod, mm. sa akin, bigyan nyo kay Kuya Kim palagi. Hanggang ngayon. <laughs> Hanggang ngayon. Ano, ano bang naging anong, irritating ba, Kuya Anong ginagawa niyo doon sa binibigay? Sinasabi ko pakawalan niyo na lang dahil ang, ang imbornal, ito trivia to, mga imbornal sa Metro Manila, maraming mga sawa diyan. Hayaan niyo lang kasi diyan nakatira yan dahil maraming daga diyan. Pag tinanggal niyo mga sawa diyan sa imbornal, dadaming daga. Ano mas gusto niyo, yung mga ahas na nakatago o yung mga dagang nakalabas? No, o, di ba? hindi mo nakikita yan. Nasa ilalim ng Metro Manila. Marami, hanggang ngayon, marami mga Pero anong protocol nga, Kuya Kim? Pag may sinurrender na, di ba sinusurrender sa DNR? Dapat Bigay kay Kuya Kim. Oh wag, wag, wag. sa episode DNR, ito. DNR, oh, mm. DNR. Sa Parks and Wildlife. Mm. Yan. Teka, nasa na yung ano? Ginulo mo ako eh. <laughs> Yung story eh. <laughs> So, nandun na ako sa ano. ano. Yung, oh, uh, uh, papunta na dun sa Animalandia. Ah, Uy, Animalandia. Sumisigaw ng ah. tao. Animalandia niyo. Sabi ko, ah. papatok to. Aabot. ang, ang eleksyon na no, so one and, one and a half years pa eh. Ang, pero ang mga mukha ko, yung mga kabataan yung mahasahan, mm nakapintura na yun sa mga pader. Tapos naka ano na yan, naka dami ng dami ng poster. Pinaghandaan na ng pamilya. Nilagyan ba ng, ano, dinrawingan na ng sombrero yung mga picture mo? Hindi pa. Hindi pa. Abot tayo diyan. Ah, eventually, meron. Yan, yan. Um, after mga mga six months of doing it, kinausap ako ng boss ko sa news. Ang boss namin sa news noon, Nobel Peace Award si Maria Ressa. Mm. Sabi ni Maria, Mr. Atienza, dininer ako. I know what you're doing. You are using news and current affairs for your political agenda. Nako. Because Nako. you are run booking. Mm-hmm. You are running for mayor. I know that. And that's not allowed. If you're running for politics, that's fine. But you have to stop doing what you're doing. You resign. Ako, sabi ko, booking. But I like you. Pinakitaan ng kontrata. I know that we're not paying you. I'd like for you to sign this contract and then you'll be part of my cast. So, ito na ang pangarap ko sa buhay, Chief. Mm-hmm eto na, magkakaroon ako ng kontrata. <laughs> di ba? Ang dami nating mga labas sa ABS, wala namang kontrata eh. Puro mm. kaliwaan eh. Mm. Kontrata! Ibig sabihin, isang taon ako may trabaho na. May ID ka na ng ABS? May ID na ako ng mm. ABS. Sabi ko, Maria, let me think about it. Because this is a big decision. Okay, I give you a few weeks. A few weeks ang sinabi sa akin. Chief, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, ito na ang pinaka-inaasam-asam ko sa buhay. Pero may responsibilidad ako sa tatay ko at sa pamilya ko. I was in politics not for public service. Ha? Ah. I was in politics for my family wala ako na ako sa tatay ko dahil masunurin akong anak eh. Tapos mamaya, sabi, pagdasal ako. A few weeks after, siguro mga 10 days after, inassign ako ng EP ko. EP ko noon si ano eh. Noel Ferrer, na naging manager ko noon yun. Kim, um, pinapunta ako sa bahay ni Ka Ribaron. Hmm, sa Kamias. Oh. Ah, oh. uh, hindi, sukat. Hmm. Sa sukat. Sa sukat. Baka meron din siya. Ito, ito yung bahay niya rito, Chief merong kuan, merong, oh sa Kamyas nga yata. DC antenna. Merong oh, ano, yung pyramid. Pyramid. Pyramid. Oh. May pyramid sa ibabaw. Chief, pagpunta ko roon, kasama ko si Winnie Cordero, Magandang umaga, bayan! Magandang umaga ka, Arribaro. Nandito kami para bigyan ka ng award. Binibigyan namin award ng mga icon ng ABS na. Hmm. Ito, award po. Para sa inyo po ito, ka Ernie. Sabi nung matanda, chief, nakaupo sa parang trono niya sa ilalim ng pyramid. Bata, halika rito. Opo, live to ha. Na, this is on record sa ABS. Pwedeng kunin ngayon yan. Ang buhay may hangganan. Si Carney Baron, pwede na akong mamatay. Nilagay niya yung kamay niya sa balikat ko. At namatay siya. <laughs> hindi pa. hindi pa, hindi pa. Kala ko. Nagulat ako. Pupunta tayo dyan. <laughs> wait lang, wait lang, wait lang. At, ah. Pare, kanina pa ako ginugulo. <laughs> Sorry. As hindi. excited po, excited. Balihan nyo lang. Excited, excited. Balihan nyo lang At hinila niya ang granada. dilagay, ano, dilagay yung kamay niya sa balikat ko. Sabi niya, may papalit na sa akin. Ah. Ikaw ang papalit sa akin. Si Tito, Tito Winnie, umiyak. Mm. Live. Unang-una, wala sakit si Kaernie Baron. May mm. katarata lang. Walang ah, sakit. Mm. Naalala mo, ah, katarata. Nag, nag, ano lang, nag, uh, nagpahinga ng mga isang linggo dahil may katarata. Pangalawa, hindi naman siya tatanggalin. Nagsalita, prophetic. Ikaw ang papalit sa akin. Taranta ako. Pag uwi ko sa bahay, kinabahan ako dahil nagdasal ako, sabi ko, bigyan ng sign. Bigyan ako ng sign. Mm-hmm. Anyway, sabi ko, Lord, um, Stronger sign. Mm. Mahi mahirap yun. <laughs> Oo. Oh, Gagawin ko, tatalikod ako sa pamilya ko. Mm. A few days after, January 23, tumawag sa akin na naman ng executive producer ko. Kim, bukas birthday mo. Di ba pag birthday natin sa TV, kunyari oh. di mo alam. Oh. Tapos darating mm. misis mo, surprise! Oh. Tapos may, may cake, kunyari hindi mo alam, pero ikaw naman naghatid nun. Pero <laughs> sa TV, eh, showbiz, di ba? Bukas. Alam mo yun, G. Ikaw gumagawa yan sa Going Bulilit, GV. Eh, gawain mo sa Going Bulilit ni Alata. Sabi ko, Noel, kahit walang party, okay lang. Masaya naman ako, no problem. Hindi, hindi, hindi. There's a development. You have to cover the wake of K.R.D. Baron. He just died <gasps> today. Nung birthday mo mismo? January 23 namatay. On my birthday, the next day, Ibig sa birthday party ko, coverage ng week ni Kaernie Baron. Na a few days before that, said on air na akong papalit sa kanya na mamamatay na siya. Pinagdasal mo ito. Hindi ba pinagdasal? <laughs> Kanina niya ako pina... Ito pala yung sign. Stronger sign. Kanina niya pa ako pinapahamak ha. <laughs> Wala akong sila. Stronger sign. So, sa mga fans po ng Cool Pals, malinaw po ito. Hindi po context. Hindi po ako nagsabi niya. Nagsabi po niya Cool Pals. Kaya pala Cool Pals ang title nito. <laughs> Ngayon alam ko na. Ang hirap mag-blow ng birthday cake sa week ni Ernie Baron. Anyway, namatay si Ka Ernie Moron, on my birthday, it was his week. Oh. Pinalitan ko ng dasal ko. Mm. Kasi malinaw na yung sign. <laughs> Oo. Sabi ko, Lord, the sign is very strong. Now give me the courage. Give me the courage. Nasabihin ko sa tatay ko, nang papalitan ko si Ernie Baron, di siya. Mahirap yun. Oo. So fine, kinausap ko ng tatay ko, dumating sa bahay ko, hindi ko masabi. Naiiyak ako. Oo. Sabi ng tatay ko, Kim, nakita niya, bothered ako eh. You don't have to talk. Whenever I watch you on TV, I see how happy you are. Pag pinapanood kita sa City Hall, para ka inaantok na wala kang gana. You don't have to tell me. Do what makes you happy. Binigay niya yung basbas niya. Ah, Yun ang simula ng Kuya Kim. Na may kontrata, may bayad, and it's been almost 21 years since. Oh, ang ah, Yeah. At dyan nagtatapos ang Cool Pals podcast. <laughs> Pero ako patay. Ito na. Ikaw, ikaw, ikaw na ang papalit sa... <laughs> <laughs> Wag, bro, <laughs> mapapatay ka. Baka mag-stronger sign. Pero, may, may special skill ka, Kuya Kim, eh. Yung, Rerems. Yung magaling ka sa relo magkalikot ng relo, no? Ay, paano mo alam yan? Ay, nag-research. Hindi, nabanggit mo sa akin yan sa backstage na Tama, magaling ka magkalikot na rin. ako ng relo. Saan mo na kuku- nakuha yung skill na yun? Mabuting Hindi, thing ka ako naman, hindi ko kaya yung mga mechanism na ayusin ko. Mm. Marunong maglinis. Marunong ako magbukas ng likod, ng case back. Marunong akong magpalit ng strap. Marunong akong gano'n lang. Mga simple lang. Mm. Pero yung kakalikot ng mechanism, mm. mahirap yan. Depende sa brand. Pero ang collection ko kasi puro mga lumang relo eh. Ayoko ng bago. Ito, itong suot ko ngayon. Ito yung Rolex Explorer 1016. Ang Rolex Explorer 1016, ito yung klase ng relo na ginamit ni Sir Edmund Hillary nung pumalik siya ng Mount, Ever Mount Everest. Pero kakaiba to dahil pati yung strap niya iba. Ang tawag sa strap na to, Olongapo band. bakit? Yun Olongapo band. Oh, yun talaga. Among watch collectors in the world, yung Olongapo band, kinokollect nila yan. Inimbento yan ng mga US Navy servicemen sa Olongapo, ah, sa Subic. Kasi yung mga diving watch nila, pag, after several years, nagiging brittle, napuputol, nahulog ang relo. Ah. Tumawag sila ng mga matatandang mga gumagawa ng bakal sa Olonga po. Dinesign nila itong strap na to. E nawala na ang Subic Bay, nawala na yung Olonga po. Naging collector's item na to ngayon. Ah, konti na lang yan. Ang ganda kasi yung, Konti lang. ngayong episode lang na may mapupulot na maganda tong mga... <laughs> oh, Kung hindi niya pinaliwanag, ang pagkakaintindi ko, pagpasok mo sa Olonga po sa beer house, may relo ka pa. Paglabas mo, <laughs> nawawala na. Hindi, pero naalala mo, nagkwentuhan tayo sa backstage yan. Eh. no? Opo, tsaka meron ka na bang relo na kinalas tapos di mo mabalik? Marami, marami, Brad. <laughs> Marami. Kaya nga sinasabi ko ngayon, hindi ako eksperto dun sa mekanismo. Dahil sinubukan ko, mahirap. Doon pa nagsimula yung ano yung Kuya, Kuya Kim, ano na? <laughs> kasi, kasi hindi mo na <laughs> hindi mo na balik. May hawak na sinturon ano niya na? na. Ito lang masasabi. Oh, ito pagawa mo sa iba ang ganda na. Ang ganda ng eh, story, hindi ko alam yung Olonga po band. Talaga. Oo. Natutuwa ba kayo sa mga sinasabi ko information? Oo, oo, Alam mo naman, masaya yan, kuya. Banda eh, and the Worth, worth it naman, worth it. naman. Oo, Worth it naman ang guesting ko rito. Oo naman. Kuya Kim, naka Okay, okay. worth 1.5. Ba't binawasan mo? <laughs> Abe, talo kayo dito? Meron po. Meron, meron, meron. Ako. Maraming salamat. Nakatuwa lang kami. May 3,000 ka! <laughs> Uy, magiging senador, Brad. <laughs> magiging senador. Magiging Mukhang senador. manan- Mukhang mananalo si Willie. Oh. Uy, alam nyo ba yung malunggay? Uy! ano? Meron siyang ano, of anti-inflammatory properties. Pare. Properties. Properties. properties. Flapper. Saan mo nabasa yan? Sa live lali? Nakakababa siya ng blood sugar, pare. Papaaway nila ako. Hindi ko sabi yung property. Oy, dali. O, tulog ko lang. Ayusin, ayusin mo yung pag-ano ng Sige na, mul- Pinag-isipan ni Woman to bago dumating sa kanya. <laughs> Sisirain nila ng live link. <laughs> <laughs> Yung properties ba? Kapalit ng platypus. <laughs> Oo nga pare, yung malamgay nakakababa siya ng cholesterol. Mm. May anti-inflammatory properties siya. oh, <laughs> yeah. Seryoso ba yan? Oh. Anti-inflammatories. Oo oh, pare. Hindi, tama. Hindi siya nakakamaga. Oo, oh, tapos it's Nang, good for liver health. Ano ba yung maga? Na, ano ba yung pwedeng mamaga? mamaga? <laughs> Yung mukha mo, pag di ka tumingin. pag iwas sa tinigilan daw. Oo <laughs> nga. Kaya dito ka na sa Moringa Vita, pare, coffee mix. May malunggay siya in kape. So, di ba? Isang mm. tirada na <laughs> lang. Ang dami Para niya hindi mamuga. <laughs> Ang dami niya LT flapper. Moringa But yeah. Maraming flowers. flowers. <laughs> Kuya Kim, ginagawa ba kayong Google ng mga kaibigan ninyo? Bro, tinetesting ako madalas. Mm. Oo, oo. Hindi kaibigan, mga hindi ko kilala. At naghihintay sila na magkamali ako. Pag nagkamali ka, yari ka. Si Kuya Kim hindi pwede magkamali. Mm. Eh, tao ako. Tao ko. Paano? Madalas ako magkamali, pero pag nagkamali ako, trending. Mm-hmm. Madalas! Minsan, no, oh, dito sa ano, uh, Anak TV Awards. Mm-hmm. Dating yung eksperto ng yoyo. Ano yun eh? Um, na, na, nag-guest natin sa Showtime yun, kaya alam ko na eksperto sa yoyo, yung si Yoyo King. Mm-hmm. Kuya Kim, Kuya Kim, may podcast, Brad. May dalang ano. Pwede mo sabihin ang history ng yoyo? Buti lang alam ko. tinawag na titi. Tang ina. Putang Ano ka, grade 5? Putang ina ang tanong yan. Putang ina. Well, Ang, ang medical scientific term ng sinabi mo ay penis or reproductive organ. Na sinabi ko kanina nung nagsimula ang show natin, ang tag- salitang Tagalog ay manapakaraming onomatopeya. Kaya tinawag na titi dahil pag yan ay gumagalaw, ayun ang tunog, ti, ti, Tito. Totoo nga. Oh! Ano? nga, Tag, hindi ko napapagalaw. <laughs> Saglit na naman. o naman to, Bea. Ito ay walang halong mali siya. Ito ay usapang siyentipiko lamang. Mm. Ah, pala yung pala yung tunog. Po- ah, Pokemon. Oh. <laughs> Who's that Pokemon? It's Titi! <laughs> Ito tal, tinanong nyo na rin naman, bakit naman po puke? bakit ano, bakit ano? Bakit po puke ang tawag? Puki. Puki. Puki. Nahirap. Nahirapan ko yan. <laughs> ang, ang medical scientific term ng sinabi mong salita ay vagina. Yan ang mm. female reproductive organ. May mga tao na meron dalawang reproductive organ. Meron silang penis at meron silang vagina. Ang tawag sa kanila ay hermaphrodite. Hindi ko nasagot ang tanong mo, pero nalaman mo ang ibig sabihin ng hermaphrodite. ang <laughs> ganda. Diba? Diba? Diba? Ah. Diba? diba? Oh. Palagi kami makukuha. Oh. Kaya kailangan laging kailangan lang laging may sagot. Oo. Eto basahan mo na may natut- value. May value. value. Oh. basahan mo natutunan tong ganitong technique. Oo. Eh, mahilig ako magbasa eh. Baski before the internet, ah mm. mahilig na ako magbasa. Ano, nung, nung, ano, nung high school ako, ano ako, suwail na bata ako noon. Repeater ako eh, is Don Bosco. Dalawang, dalawang batch ko eh. 83 tsaka 84 kasi nag-repeat ako. Bakit? Mahilig ako mag-cutting classes noon, chief pagka nababato ko sa teacher, cutting classes, tatalo na ako sa pader, alam mo saan ako pumupunta? Hindi sa mall, malapit ang quad dun eh. Malapit ang cross Makati Cinema Square eh. Pupunta ako sa Thomas Jefferson Library. Yun ang yun, yun ang library ng US Embassy. Malapit lang yun eh, sa Pasay Road yun eh. Mm-hmm. Aircon. Amerikana yung librarian. Ang gaganda ng libro, amoy mayaman. Yung, yung sa libro? National Library, pag inam, amoy mahirap ang libro dun. <laughs> gamit na gamit ang libro dun eh. Ah. Gamit na gamit, amoy tao. Ito, bago. Pag ganun bago. Imported. Imported. At ang, ina, ang binabasa ko, yung mga subject matter na gusto ko. Ayoko pakinggan yung physics teacher ko, yung trigonometry teacher ko. Pero ang binabasa ko, Guinness Book of World Records, the Book of Lists, mm. the, uh, yung almanac. Kasi hilig ko. Ang binabasa ko, I was maybe 11 or 10 years old. Uh, Eric von Daniken, Chariots of the Gods. Ito yung pinaka... Uh, uh, yung, yung Scientology, diyan nagsimula yan. Ang mga Diyos daw ay galing daw sa outer space, ganyan. That early, binabasa ko yan. Dahil... High school. High school. Elementary. Elementary. Dahil gusto ko. Ah, galing. Dahil gusto ko. So, naging suwail ako dahil ayoko ng structured knowledge. Gusto ko yung inaaral ko, yung gusto ko. Hindi ko, hindi ko, sa mga batang nakikinig sa Cool Pals, no, huwag niyo akong gagayahin. Mag-aral kayo ng gusto. Ito yung naging paraan lamang at naging landas ni Kuya Kim, pero hindi advisable. Huwag. Mag-aral kayo. Ano ang IQ mo, Kuya Kim? Hindi ko alam eh. Siguro mga 100 plus. Pero Hindi pa ako nagme-mensa eh. Siguro, siguro mga 120, 110, ganyan. Pero parang nakaka-amaze kasi na-memorize mo tong mga ganitong bagay. Oo, oh, yung mga... Kasi bago ko nag-guest sa inyo, nag-aral, muna ako. <laughs> Pero si Kuya Ken kasi galing siya, tayo rin eh, galing tayo sa generation na may value encyclopedia eh. Oo naman. Di ba? At yung mga INT na encyclopedia. Oo, dumadaan. Naka-Amerikana, brad. Oo. Naka-Amerikana. Naka-stroller. Naka-Amerikana. Stroller bag. Lifetime books ba yon? Saka uh, time, time life uh, to life, call, uh, life uh, time life, time Collier's, life. Growlers. oh. Collier's, Time Life. At mm, Hulugan. Oh. oh. 2,500, babayaran mo ng 250 a month. Mm. Pero 2,500 para sa isang set ng libro noon. Mm. Isang buong pami ano, buong anak ah, kami yung nakikinig dun sa ano eh, naglalako na encyclopedia mm. kasi papakita niya yung libro, papasa mm. sa iyo. Nagkaroon pa ng Snoopy na encyclopedia, in-incorporate yung Snoopy cartoons tsaka yung character sa encyclopedia. Oh, pwede, pwede. So, Anong pinaka-favorite mong letter sa encyclopedia? Um, ano ba? Hindi mo masasabi eh. Pero A. Letter A. Oh, kasi yun, ang- yun ang pinakauna palagi eh. Pinakamaraming matututunan. Ah, hindi. C combustible engine. Kasi hmm. pag binuksan mo yung combustible, nasa gitna yun eh. 3D yun, chief. Pag binuksan mo yung libro, merong ano, ma- may acetate. Ah. ah, Iba-iba, di ba? Ah. So, Anong combustible, encyclopedia yan? Anong brand yan? Growlers. Colliers. Growlers, growlers o ah, growlers. Growlers, okay. Pag binuksan mo yun, combustible engine. Ayun, ganda nun. O kaya H, human body. Hmm. Ganon din, pag bukas mo, Merong suso. Merong. May suso. May titi. Hindi, pagbata ka, pinagtatawanan mo yun, eh, di ba? Oo. Oo, oh, pagbata ka. Mm. Mm. Bakit ba ang ah, ang picture lagi ng mga ano pag ganun pa pa Alin? Yung intestine? Padaw. Ano? Pa, Ay, yun ang, lahat ng, ng penis. Yung male reproductive organ. Acid. Ah. laging pa, bakit? Eh, laging pa. kasi yung normal na... Eh, kasi kung matigas yun, tapos nakatingin sa yung drawing. okay. <laughs> Tsaka hindi, ta- lalagpas sa libro eh. <laughs> Kaya ng drawing pababa. Hindi naman. Ah, kasi syempre, ang, uh, ang pinaka-norm, yung pinaka-normal position. Hmm And 90% of the, the time naman nakababa yun. Paminsan-minsan lang tumatayo, hindi naman pagkailangan lamang, hindi ba? Mm. Pag nakatayo palagi yun, eh, may sakit ka, hindi ba? Ala, nakatayo palagi. <laughs> Dahil ikaw isang ngongo. <laughs> Ang ngongo, isang onomatopoeia. na laging tinitigasan. <laughs> <laughs> Ako, Bastos ito. pala rito? <laughs> Hindi naman. Bastos pala rito? Pero ito ha, ah, oh. Kuya Kim, isa sa mga notable, Bigla si Kuya. <laughs> isa sa mga notable ko na talagang humanga ako sa'yo is yung na-detect mo na merong stroke hmm. na you were able to bring yourself to the, Ah, ano, ibang storya yan. Si Oh, naalala ko yan, nabalita yan eh. Parang hindi naman siya nabalita, parang nakita kong galing na Hindi na sana na-detect ko pag nagka-stroke ka, alam mo. Mm. Kahit sino, kahit sa inyo, sino sa inyo magka-stroke, alam mo. Ang, ang stroke kasi parang Russian roulette yan. Yung, yung, yung hemorrhage o yung infarct mm. o yung, kung ano man yung bara, pupunta sa isang bahagi ng utak mo yan. Kung saan lumanding yan, doon ang damage mo. Mm. Yung sa akin landed on the left frontal lobe. And that is the part of the brain that's in charge of speech, wow. uh, intelligence, memory, cognition. So physically, wala nangyari sa akin. Wala. Pero nabura ang utak ko. Alam mo yung hard reset na computer? Ano to? I was in the bathroom. This was 9 in the morning. 8 in the morning. Papunta ko showtime. Ang showtime nun, morning show pa eh. Bigla na lang, plak! Hindi ko alam ang pangalan ko. Everything that, the only thing that was left in my brain, you're in trouble. Alam ko may problema. Tumakbo ako palabas ng banyo. Kakubad ako. Nakita ko yung mga kasambahay ko. Sumigaw ako ng tulong. Walang boses, Brad. I knew it was a stroke. Mm-hmm. Hindi ko tinakbo yung sarili ko sa ospital. Ngunit yung driver ko, nadamitan ako ng mabilisan, tinakbo ako sa pinakamalapit na ospital. Sa Malate ako nakatira, dito lang ako nakatira. Ang pinakamalapit na ospital, five minutes away, PGH. Pagdating ko sa PGH, may pila, Brad. Yung mga nakapila doon, driver lang at ah, tsaka ako eh. Binaba ako, sumigaw yung driver. Si Kuya Kim, uh, may problema si Kuya Kim. Nakapila ako. Tumayo yung mga pilay, no? <laughs> Hindi, Chief. At Kuya Kim na oh, ako noon. May oh, showtime na noon oh. eh may nagpapa-selfie. Sa, sa gitna Oo. ng stroke ko, may nagpapa-selfie. Hindi ko na mapaliwanag na may stroke ako. <laughs> Tangina. Pero hindi ako makasingit sa pila kasi nasa harap ng pila, yung nasaksak, Mm-mm. yung isa nanganganak. Hindi ka pwede sumingit doon. Magaling yung yung doctor in charge. Tina, pinasok ako, nilagay ako sa opisina niya. Ngunit nalaman ng misis ko na may stroke ako, naitakbo ko sa isa pang ospital sa Makati Med na mayroong stroke unit. Mm. Ng PGH is a good hospital pagka ang usapan ay mga spesyalista, The best in the Philippines are there. Pero sa emergency room, huwag kayong pupunta ron. Dahil ang pangangailangan sa doktor ay napakabigat, uh, may pila. Ganun, ganun kakailangan ang lahat na andun eh. medical eh. help, lahat nandun. Hindi lang Manila. At eh. mga bayani ang mga doktor dyan, Oo. Chief, dahil talagang punong-puno ng trabaho ang mga tao dyan. Itong lahat nung nangyari sa'yo, natatand it, na aware ka na nangyayari ito, Kuya Kim, o kinwento na lang sa iyo after? Uh, during my stroke, uh, ah, kinwento sa akin at yung ilan naaalala ko. Meron kong selective memory, ang tawag diyan aphasia. Hmm. So yung iba naalala ko, yung iba hindi ko naalala. ganun yung takbo ng utak ko noon. Pero, Chief, sa sobrang pagmamahal sa akin ni Lord, in about three days, merong, merong three-hour window, three-day window, three-month window. Mm. Yung three-hour window, yun ang crucial. Kailangan within the three hours, pabigay sa yung gamot na, na, na magpapaluwag nung bara sa utak mo. Nabigay ka agad. So yung isang massive stroke, naging pitong maliliit, nakaikot ang dugo, hindi naging massive stroke. Yung three days, kung anong three days mo dun sa unang tatlong araw mo sa ICU, kung ano ang bumalik sa'yo, that's what you work with. And then it takes about three months mm. to work on the rest. So, in about three days, uh, 70% of me uh, came back. Mm. Pero, ang, ang bobo ko noon, ang bagal ko noon. Sabi ng doktor sa akin, no, oh, Kim, we will test you for aphasia, ha? Give me uh, five animals. Ang na- nasabi ko lang, cat dog. Nakalimutan ko yung tatlo. Mm. Eh, kuya Kim ako, ha? Cat dog lang nasabi ko. You are in a hospital. What is the name of the hospital? Ang pangalan ng hospital, Makati Med. Nasabi ko lang, Makati. Makati. Don't panic. It's normal. What you have is, a is aphasia. It will get better in time. Nung But let's work on it. nangyayari to, Kuya Kem, anong tumatakbo sa utak mo? May panic. Mag- Panic. Nagpapanik. Ang dasal ko noon, Lord, huwag mo kong kunin. Kala ko mamatay ako eh. Alam ko sa impyerno ako pupunta. Alam ko, didiretso ko sa sa impyerno. eh. Sabi ko, Lord, wag, wag ngayon, wag ngayon. So dasal, dasal ako ng dasal, ng dasal, ng dasal. Bakit sa impyerno Napalak- ang punta mo? Gawa nung prayer mo kay Ernie Bacon. <laughs> Bro, hindi ko naman pinagdasal. <laughs> Hindi naman eh. yung Stronger, side. Iba naman yung stronger Ang side. pinagdasal ko stronger side. Stronger side. Oo. Sorry, sorry, sorry. sorry. Ito mapupunta sa impyerno. <laughs> Uy, si Shirley, baka nakikinig sa atin. Lagot ka kay Shirley. Anak ni Ernie Baron yan. shut up. Marami, marami connection sa CIDG. dyan. Bahala. Pero after, Pero nung after nagpapanik that, ka mm. nito, kuya, pinipilit mo ba na uh, may nung sinabi mong Makati? Pinipilit ko, pinipilit pero wala. Mo. Wala. Talaga. Wala. As a matter of fact, mga three months after, sabi ko, ready na ako bumalik sa Showtime. Uh, bago pa ito nung ano, bago pa kayo. Ready na ako bumalik sa Showtime. Sabi ni Direct Bobet, sigurado ka kaya mo. Kaya ko na direct. Kasi gusto kong mm lumabas na ng bahay eh. Sa, sa, sa utak ko, akala ko ready na ako. Pinakanta ko ng ano, si, I feel, I feel good, tarararara. Galing ako sa likod, ginulat ko sila, oh. kanta ko, I feel good, tar live to. Nando sila, Ann Curtis, si Bong Navarro, si Vice Ganda. Nagulat sila for the first time, nasa studio ko, Chief. Hmm. Mangiyak-iyak sa tuwa. Ang hindi ko alam, sana yung utak ko, natuto, na walang ingay. Mm. Nag-recover dahil walang ingay. First time nakarinig nung ingay ng showtime. Buf, buf, buf, buf. Tapos yung laser. Mm. Yung datarantang ang utak ko. Sa gitna ng kanta, namutla ako. Chief, itim ang labi ko. Akala ko masustroke ulit oh. ako. Lula, nalula. Parang lula. Na, yung- nalula. Hindi sana yung utak ko. Akala ko magaling na ako. Hindi pa pala ako magaling. Na-overwhelm, ano? overwhelm Akala ko masustroke ulit ako. Nakita ni Direk Bobet yung close-up ko. So, nung in-interview na ako, nakat- natapos ko yung kanta na namumutla. Ah, Kim, tapusin natin. Kato commercial. Kinato commercial. Kim, kaya mo? Hindi ko kaya, Direk. Ah, akala ko kaya ko, hindi ko hmm. kaya. Hindi alam na marami to. First time narinig ng taong ng madlang people to sa via Cool Pals. Mm. Nireserba ko talaga to information para sa inyo. Ganda. Oo. Ganda. So hindi ko alam, chief. Sabi ko direct ganito lang. Mm. Pwede ba um, paupuin mo lang ako dito sa audience? Na, nag, nagmaskara ako. Wala pang pandemic na pero nakamaskara ako. Upo lang ako rito. Makikinig ako. Sasanayin ko lang yung utak ko doon sa ilaw mm. at sa tunog para after mga two weeks, sasampa ulit ako sa entablado, ready na ako. Gawin mo yan. So for two weeks, incognito ako, nandun ako sa sulok ng showtime. Nakikinig lang ako sa music. Tsaka sinasanay ko rin sa... Nung sanay na ako at namanhid na yung utak ko, hindi na nagpapanik. Pak! Nakaisip. Ayan, o, nakabalik na ako sa trabaho. Sa audience ito o sa Sa audience, backstage? sa audience, sa audience. Nandun ako. Naka-mask ako, naka-surgical mask ako. nakasombrero ka ng kuya. Hindi, hindi halata. <laughs> Pero ganun ba yung naisip nyo na strategy para mag-observe ngayon sa, sa Cool Pals. Ah, mm. Kaya ako nandito ngayon. Gusto mm-hmm. ko yung panoorin. Titignan mm-hmm. ko, ano bang mga good, good, good points ng Cool Pals? Mm-hmm. Ang mga so good points wala. ng Cool Pals. <laughs> Marami. mm Ang mga good points nyo, kukunin ko. Mm-hmm. At ang mga bad points nyo, wala pa ako nakikita sa ngayon. Ah, diba? Ayan. So, okay lang basta. At nakakita ko ng venue para sa podcast ko. <laughs> Ah, ayan. Oh. Century Park oh, Sheraton. Oo, oh, lapit oh, na. Matindi. Malapit sa bahay ko. Kuya Kim, oh. na, nasabi mo kanina yung viral-viral. Ang isa sa mga nag-viral sa'yo, yung... <laughs> ano yan? Alam ko yan. Salasala ko. Salasala ko. Maganda ba kwento ko yan? Yeah, Sige, nga. Ano bang ginagawa? Ano bang ginagawa? Hanggang ngayon, viral pa rin yan eh. Oo nga. Tinuturo mo si Kabayan dun sa ano. Ganito yan, ganito yan. Ganito yan um, yung ang duty ng mga anchor, read the script. Every time you read the script before you go, go on air. Mm-hmm. Nangampante ako nung araw na yun. Kasi naman, pang labin-liban taon ko nang ginagawa yan. Hindi ko binasa yung script. <laughs> Kaya ko itawid eh, na hindi binabasa mm. eh. Ang laman pala ng script ganito. Merong isang isla sa pagitan ng New Zealand na sumulpot sa gitna ng, ng dagat at bumubuga ng asupre. At ang pangalan ng isla ay Zalzala. Kok. <laughs> parang yung mga nagpapabate. Alam mo yung mga nagpapabate? <laughs> si Pining Garcia. yung mga gano'n. Si Bart Simpson. Frank, oh, yung mga Zalzala. Kok. Pagbasa ko, nabasa ko for the first time. Nata Nataranta ako. Sabi ko, bumubugan o supre. Binubusbong. Binubusbong. Binubusbong. May video pa. Yung video gumagano yung supre. <laughs> Natawa ko. Hmm. Nung nakita ko si Kabayan, na nakita niya natatawa ko, gumagawa ng mukha si Kabayan. Akala ko gumaganon si Kabayan. <laughs> Pwede, pero hindi ko na sasabihin. Basta, niloloko ko ni Kabayan. Niloloko ko. Lalo kong natawa. Sa TV, pagka-live, pag natawa ka, wala ka na. Wala ka na. Ay, ang haba po ng segment. Isang minuto pa, sa, sa kalahating minuto pa yung babasahin ko, eh, natawa na ako. Oo, hindi ko natawid. Tinapos ko. Mm. Tinapos ko, tas... Uy, eh, maraming ganyan, Chief. Marami Oo ganyan. naman. Si, Oo ano, Mang Tani. Tao lang eh. Tao eh. Ang pinaka-trending yung salsala ko sa akin eh, sa buong, sa buong career ko. Sa 21 years ko sa TV dyan, nag-trending na. Hanggang ngayon, nag-trending pa rin yan. Pagka birthday ko, lumalabas yan. <laughs> Iba. Pinataga ko palagi eh. Yun na yung itsura ng cake. Yung may... <laughs> sa lahat naman kasi ng pangalan. Pero kung binasa ko yung script at ginawa ko yung duty ko, handa ako. Alam ko yung salsala ko eh. Eh, unang beses ko narinig at unang beses ko sinabi, parang, mm. parang practical joke. Mm. <laughs> Ako, katawa na ako. <laughs> Ikaw ba, Kuya Kim, nagtrabaho ka kay Ka Ernie? Ah, uh, hindi. Pero lumaki ako, ay, may kwento rin ako kay Ka Ernie. Yeah. Mm. Lumaki ako na hinahangaan ko si Ka Ernie. Mm. Uh, pag, on my way to school, ang ano niyan, yung knowledge power, tuwing hapon yan eh. Mm-hmm. So makikinig ako ng knowledge power sa sa radyo ko, no? Punta ako ng UP. Biglang sabi ko, may tumawag, oh. Ka-Ernie, ka-Ernie. Ang pangalan ko Bernadette. Saan po ba galing yung salitang Bernadette? Mahilig sa ganyan, di ba? Mm. Ah, ang Bernadette. Alam ba ang Bernadette ay galing sa isang Old English word. Galing sa Old English word na burr o oso. Isa kang babaeng oso, matapang ka, burr. Sabi, wah, si ka Arna ka! <laughs> Naloko na to. <laughs> Gagago na. to. Eh. Oso daw, bro. Totoo talaga. Si ka walang, walang ba, ano to, walang magawa to. Mm. Tinitripan. Pinagtawanan ko, Brad. Yung pitong taon ko sa UP, yun ang joke ko palagi. Si ka Arnie, sinabi, bro. <laughs> naging joke, naging running joke namin yan. Mm. Kasi nga narinig ko eh. Up until one day, ako na yung pumalit ka kay Arnie Baron. May Google na, Brad. No. Mm birthday, ni Bernadette Sembrano. Sabi ko, ano to, umagang kay ganda na kami. Lolokohin ko si Bernadette. Ah, ano ko, bibigyan ko ng trivia on air to. Ginugal ko. Bernadette etymology. Bernadette is from the old English word burr. <laughs> Pare tama si Ka Ernie pa Tunay. Tunay. Pare si Ka Ernie, totoo yun. Mm. Totoo yun. Ibang klase. At walang walang Google nung panahon niya. Mm. Ang ba ang dala-dala ni Ka Ernie pa almanac at saka ano, libro, encyclopedia ang dala nun. Paano ba yung nangyayari nun? Ano, may assistant siya na tagahanap? Ganito yan, ganito yan. Ako kasi, I've been doing this for how many years? 21 years? Uh, meron na ako stock knowledge. As I said, kung hindi ko masasagot yung tanong mo, mabibigyan kita ng, uuwi kang nakangiti pa rin eh. Mm-hmm. yan. Nung, nung, nung umpisa, ngayon kasi may Google Chief, madali lang yan eh. Oo. Nung panahon ni Ka Ernie Baron, merong waiting time. Habang naghihintay, o oh, ikaw, pang, pangatlo ka, pangapat ka, nakakapag-research. Mm-hmm. But, but because of his stock knowledge, because he was doing it for such a long time, Maraming stock knowledge si Carney Baron. Talagang totoong living encyclopedia yun. Pag magtanong ka ng biglaan, mm. masasagot ka ng chief. Galing. Bakit pala may pyramid yung ano? Hindi natin natanong eh. Hindi, may powers Bakit? yun. Pinag, eh. pinag-aralan hmm. niya kasi yung pyramid power. Again, based on Eric von Daniken, uh, yung Chariot of the Gods, no? Ano uh, ah, rhymes yan eh? Oo. Oh. Anong ba't pyramid rhymes? Bakit? Hindi, yung may powers yan, di ba? Yung nakaka-heal. Nag-harness nakaka- ata ng energy yung ganung... At saka yung blade, pag nilagay mo rin sa ilalim ng pyramid, ay hindi pumupurol kahit na ilang libong taon na. Um, ito naman ay pinag-uusapan natin dahil naisulat lamang. Pero mm. hindi ako naniniwala. Mm. Ako, born again Christian ako eh. Ang paniniwala ko, ang tunay na kapangyarihan ay galing sa Panginoon mm. lamang eh. Pero napag-aralan yan. Na may, pyramid, may power daw ang pyramid, pyramid power. Pinauso ni Carney Baron yan. Si Carney Baron ang nag-invento ng salitang pito-pito. Mm-mm. Mm-hmm. Yung yung pinagsamang pito-pitong pitong herbs Mm-mm. na makakapagpagaling sa iyo. Siya siya, siya nag niyan, yung pito-pito. Ang nagpasikat ng pyramid power nung panahon namin 1970 si ano naman Johnny Midnight. Yung toning, toning. toning. Oh. Uh, lalagay mo yung baso ng tubig sa ilalim ng pyramid tas mm, mm gaganon siya. Ayun. Yun ang, si Johnny Midnight na nagpauso ng Pyramid Power. Saka DC antenna, si ba Baron. Ah, Baron, Baron antenna. Antena. Baron antenna, Baron pala. Antena. Oh, Baron antenna. Ang ginawa ng ABS-CBN noon, uh, in, in, inano nila, uh, they embraced it and then pinamigay ang Baron antenna para lumakas ang signal sa mga mm. suburbs kasi mahina tayo sa suburbs noon eh. Mm-hmm. Galing na. Mm-hmm. Ang inventor na rin kasi si But matalino si Carney, matalino. Mm-hmm. Pero effective 'yun ah, yung Baron Antenna. Effective. Effective siya. Effective kasi booster 'yun eh. Mm-hmm. Uh, ang uso kasi yung rabbit ears antenna. Eh. Pag nilagay mo ng Baron Antenna, mas tumataas yung reach. Dahil sa suburbs mahina yung tore ng ABS, e hindi umaabot sa suburbs. Pinamimigay halos sa suburbs yan o pinag binibenta ng palugi para lang uh, magkaroon ng signal. May trivia ba kayo ni Ernie Baron uh, ah, na hindi yung usual na alam ng tao? Ah, si Ka Ernie Baron, nung buhay pa yan, lagi may, may candy yan. May dalang mga chocolate, uh, may candy sa bulsa yan. Pag nakasalubong kanya, namimigay palagi ng, ng candy. Ah. Yan. Oh. Yan ang, so, yan ang taong talagang mahal na mahal na mahal ng ABS-CBN, ng News and Public Affairs. Yan. Ano ba kinamatay niya? uh, he was watching uh, Manny Pacquiao fight. Inatake sa puso si Carney. Pero may edad na rin siya noong time na yun. Hindi naman. Hindi ba? Hindi naman. He was in his late 60s. Ah, Anong fight to? Um, kundi ako Natalo ba si Manny o nanalo? Marquez yata yun. I-research natin, January 23. Uh, but I think Marquez, laban ni Marquez yun. But I know ito si Manny Pacquiao fight. And then... Grabe din mo kasi din yung intensity ng laban pag Oo. Pacquiao eh. But he was not sick. Nag-leave si Carney Baron because meron siyang katarata. It was, mm-hmm. yun lang ang leave niya. Pero ang tagal niya sa radyo eh. May time na umaga siya, may time na panggabi. Oh, panghapon, panggabi, panghapon, eh. weekend. Eh. Oh. Yung knowledge power. Opo. Doon pinattern sa knowledge power yung binigay sa akin show sa ABS, yung Matanglawin. Mm-hmm. Pero ang style noon parang parang knowledge power pero in action. Kaya ako nakikinig ng knowledge power, once in a while, merong magtatanong ng kabalusubasan. Yung sino yung merong Oo, pinakamalaking sila, sila, sila. titi, di ba? Alam mo, sagot ni Carney Baron. O kaya, kadalasan yan, ano? Ah, Carney Baron, ano po ba ang ah, square root of 2 times 75? Yan. <laughs> ang sagot ni Carney Baron, ikaw talaga assignment mo yan. <laughs> Oo, oh, bang assignment mo yan. assignment mo yan. Mag-aral ka. Basahin mo yung libro mo at huwag mo ko tanungin, ha? Okay. <laughs> sa kayong philosophy, yung gano'ng karaming between sa langit. Minsan oh. tinatanong siya na gano'n eh. eh. Pero may sagot ang dami ng between sa langit, ha? Ang dami ng between sa langit ay 1 billion trillion. Uh, ang katumbas niyan in human terms, yan ang dami ng between ng ng butil ng buhangin sa lahat ng beach sa buong mundo na pinagsama-sama. 1 billion. 1 billion trillion. trillion. Ayan. Ayan ang dami ng bituin sa langit. Nung Ganyan karami. Ako, mm. Ang joke niyan, nung sinagot ni Ernie, nagbigay siya ng number, uh, ah, 2 billion, ganyan. Tapos sabi mm. nung listener, totoo ba? Ay, eh, di bilangin mo. Oh, <laughs> <laughs> Ayan, Pacquiao Morales 2. Second. Ah, ah, pucha, panalo Morales. si Pacquiao dyan. Oh, nakabawi siya. January 20. Oh. Pero nalala ko na galit si Ernie Baron dati, may naalala ko. Sabi niya, bago pa lang mag-show, sabi niya, ah, naka, ah, sana po wag niyo na pong itanong kung sino nakaimbento ng telepono. Ang nakaimbento po ng telepono ay si Alexander Graham Bell. Oh. Tapos may tumawag, yun, yun ang tanong niya. Nakaimbento, <laughs> ah, sino nakaimbento? <laughs> ang kulit eh. <laughs> De, pero nung 1970s, may joke tayo tungkol sa hango, di ba? Hmm. Pwede ba yung mga non-political joke dito? Oo, naman. Oh, nagmumura kayo dito, no? Oo. Do, kung 1970s ka nabuhay, Chief, may trabaho ka. Ano? Kikita ka ng malaki sa PLDT. Pagka busy, ano ka lang? Oh, oh. <laughs> di ba joke natin yan? Di ba joke natin? yan? joke nila. <laughs> Tagal na yan. Baka makancel tayo rito, Chief. safe to, safe. Hindi, ko Ken, ikaw lang. <laughs> De, may tanong ako kay Kuya Kim. 70s joke yan, Chief. Ginagawa ko yun eh. <laughs> may tanong po ako, Kuya Kim, kasi di ba kaka may recent accident kayo. Oh, nabali parang, yung ano- buto ko. Opo, ano po yung nabibigay sa inyo ng ride? Parang, kasi ngayon nag-motor kayo ulit mm. papunta rito eh. Parang mm. ano yung nabibigay sa inyo? na ako ngayon. Mm. Ang ride ang aking therapy, Chief. Mm. Pinagdasal ko nga kay Lord yan. Sabi, gusto niyo ba akong patigilin mag-ride nung sumemplang ako? Hindi naman. Mm. Nag, binigyan niya, pinagaling niya ako kagad. Ngayon, nakakaride ako ulit. Riding is my therapy. Uh, riding is my quiet time. Pag, nag, pag nakamotor ako, nagdadasal ako, Chief. Mm. I listen to worship music, I pray to the Lord, I mm. talk to Him. Mm. Not only that, I'm able to mm. fellowship with other riders as well. Mm. I meet at least 25, 30 people every single day sa motor. Okay. Oh. Eh, daming traffic light nun eh. Mm. For the past uh, 10 years, araw-araw, I decided from this day onwards, I will ride my motorcycle every day. So, so, nakamotor ako everyday. Oh. Rain or shine? Rain or shine. Rain or shine. Mm. Masarap nga yung rain eh. Dahil anong daily, eh. daily drive nyo na anong motor ang ginagamit Binenta ko nyo? lahat ng kotse ko. Hmm. Isa na lang ang kotse ko ngayon dahil sponsored ng Nissan. Um, dahil binigay, hindi ko binili. Uh, pero yung, I have maybe about 16 or 17 different motorcycles. So, nirorotate ko yan. Ngayon, nadala ko ngayon yung binigyan niyo ako ng masarap pong gumes dito sa Cool Pals, mga Cool Pals fans. Pagdating ko po dito, sumaludo sa akin yung mga security guard. At binigyan po ako ng parking sa harap po ng lobby. Yeah. <laughs> Ang dala ko ngayon yung ano, uh, it's called the 1997 Harley Davidson Old Boy. Kumbaga, ito yung, it's a modern bike kasi 1997, relatively, pero ang forma niya parang 1940s na knucklehead. Parang vintage sa vintage. Springer ang front end. Uh, ang itsura niya, vintage. Paborito ko yan. Nagje-gentleman's ride ka rin ba? Oh, Kuya? O si Mark Lakay. O, oh, mm-hmm. bayo mo. Bayo ni mm-hmm. GB. <laughs> Meron sa ano, uh, May 18. Oo, May 18. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Dito, dito gagawin. alam mo yung pinakaunang gentleman's... Si Mark, kasama ko yan. Diyan yan na naging kaibigan sa Distinguished Gentleman's Ride. At lagi yan ang ride na nakasuot ka ng tuxedo, nakasuot ka ng formal, but you ride for a cause. And normally, every year, ang cost yan palaging panlalaki. Either prostate cancer, Ah, yung mga sakit ng lalaki, yan. Prostate cancer. Talaga mm. yan. Sakin, maraming lalaki may prostate cancer. Mm. Ikaw ba, Kuya Kim, lahat ng to, lahat ng mga pagbabago sa sarili mo? Kasi pati, ano eh, mm. sa physical. Physic ko. Physic. naging fit ka talaga eh. After ito nung nangyari sa yung stroke, Um, lahat. Totoo yan. Ah, nung, ma- matikas ang ulo ko eh. Dilalawang beses ako di Lord eh. Yung pagkatapos ko ma-stroke, I prayed. Sabi ko, Lord God, pag pinagaling mo ako sa stroke na to, I'll be the fittest Kim I can be. I'll be a, a marathon runner. I'll be a triathlete. Tinupad ko, Chief. Tinupad ko. After one year, naging marathon runner ako. I ran my first 42 kilometers. And then after two years, naging triathlete ako. I did my first half Ironman. On the third year, I was ready for my first full Ironman. Ang first full Ironman, ano yan, uh, ah, 2 kilometer swim, 180 kilometer bike, 42 kilometer run. Ready na ako. Na-paralyze ako, Chief. Na-paralyze ako hindi kamay ko, hindi ko magalaw. Dumat, pumunta ako sa doktor ko. Sabi ko, Dok, stroke ba to? Baka na stroke ulit ako. Hindi, baka naman naipit lang yung ugat mo. Kinabukasan, takbo ako. Mahaba, 26 kilometers. Yung pa ako, hindi ko magalaw. Nakabuka yung mga, ano, mga daliri ko sa paa. Paralyzed. Balik naman ako sa doktor. Diretso ko sa ICU. Nalaman ko, sinabi sa akin meron akong sakit na napaka-rare. Ang tawag ay Guillain-Barre syndrome. Uh, it's an autoimmune disease ang symptoms niya mapaparalyze. Yan ang kinamatay ni Julie Vega. Hmm. Gian Guillain Barre syndrome. Nandun na naman ako sa ICU, sabi ko, Lord, ano ba? Nung na-stroke ako, sinabi mo sa akin, kagaling ako. Gumaling ako. I, I, naging ano ako, naging athlete ako. Ngayon, at the peak of my athleticism, my, my fitness, you make me paralyzed. What is it? Nalaman ko. Ang, ang motto kasi ng Ironman, I can. I can swim, I can bike, I can run, I can do anything. Mm-hmm hindi, hindi ko magkalawang kamay at pa ako. Anong I can dun? <laughs> I cannot. Oh. Then I realized that only He can. Only God can. Mm. At doon ko tinanggap si Jesus Christ. At alam ko, si Jesus Christ, pinapatawad tayo sa mga bastos na joke natin dito. Mahal kayo ni Lord, Brad. <laughs> salamat. Totoo isipin niyo, Kuya Kim, sa lahat ng sinabi namin sa show, binigyan, binless kami ng <laughs> studio. Oh, Bless kami ng uh, beautiful partners. Oh, uh, and then also, uh, mga partners. Ito naman eh, at alam naman po ni Lord na ito po ay character lamang. Yan. Ito po ay... Hindi, kami, oo. Ewan <laughs> sa'yo. Meron akong personal relationship to eh. <laughs> no, but what, seriously, no, what will save us is not religion, not good works. Mm-hmm. It's really the personal relationship with Jesus Christ as Lord and Savior. Mm-hmm. Kung ginawa mo siyang kaibigan, ginawa mo siyang Lord and Savior, it's not your good works. Babait ka eh. Whether you like it or not, babait ka eh. Mm-hmm. Kasi sinusunod mo siya eh. Pero hindi yung kabaitan mo magdadala sa'yo sa langit. Ang magdadala sa iyo sa langit, yung pananampalataya mo at paniniwala mo sa Kanya. And then you will overflow with good works kasi napaka-thankful mo. Na binigyan ka ng studio, Oo, binigyan ka ng seven years ng full pulse. You're, because you're so grateful, pabait ka. Kuya Kim, ito bang nangyaring transformation sa'yo? Ah, specifically sa religious religious life mo. May mga kaibigan ka ba dati na tumiwalag sa iyo? Marami. Da. Marami. Marami rin naman na mga nadagdag. Maraming nadagdag at maraming mga na-inspire. mm At uh, tumanggap din sa Panginoon. Siya na ba dyan pero, si Mark Lakay? <laughs> de, pero Born again si Mark. Born again. Uh, ah, but, pero bakit sila tumiwalag na hindi um, mo na sila naging kaibigan pa? Uh, marami kasi ano yan. It, it, when you accept Christ, you are persecuted. Mm. It, it, it's written. Nasa Biblia yan. Maraming taong hindi nakakaintindi. Maraming taong naguguluhan kasi nakikita nila yung hindi nila gusto makita. Mm-hmm. Pag tinanggap mo kasi si Heso Kristo bilang Panginoon, may mga may mga susundin kang mga dapat. Mm-hmm. Sabi nga, the way to, to salvation is narrow. The narrow way, the narrow path. At ayaw makita ng maraming tao yan eh. Na kailangan may mga bagay na hindi mo gagawin mm-hmm. para tama yung landas mo. Pag na, inaalala nila, pag nakikita ka, ayaw nila sa'yo. Mm. nire-ridicule ka rin ba nila dahil dito sa pinili madalas, mong path? Madalas, oo. It's very hard to be a Christian in the in our field, in the entertainment world. Mm-hmm. Uh, dahil karamihan ng mga kasama natin at mga boss natin ay hindi naman tanggap. Oo. Paano yun, Kuya Kim, kung may gagawin ka that pag, pagkasama sa trabaho yung will violate or ano? uh, hindi ko tinatanggap. Hindi ko tinatanggap. Hindi tinatanggap. Galing. You just have to be bold. And uh, pag nakita niyo yung mga social media ko, malinaw naman doon eh. Lover of Jesus Christ. Mm-hmm uh, para umpisa pa lamang, matanggal na yung mga hindi dapat. Uh, hindi ka na ipipilit. May isang nanonood ng TikTok na sabi, Oh, si Kuya Tim! <laughs> Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nung Twitter. Wala nung Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website www.thekulpals.com. Pero ang galing, Kuya Kim uh, from uh, hearty laughs to really hearty... At tatapos Oh, with a very, very oh, good no Yun naman talaga ang lagi namin go. Ah. Yeah. <laughs> Alam mo, uh, konting trivia lang din, Kuya Kima, ah. ang isa sa mga gusto din namin mag-guest, si Bo Sanchez, yan sila. Maganda uh, Francisco. yan. Nahaluan din naman ang nakakatawa. Oh. Oh, pero mm. pasok pa rin yung mensahe. Galing. Oh, galing. Baka pwede nating mag-guest si Bo Sanchez sa ano, no? Ha, uh, Holy Week mm episode. Kung pwede. O baka pwede si Kuya Kim na rin. Oh. <laughs> <laughs> Oo, ayun naman ang uh, usapan naman, natin. tinitirahan eh. Pag dito kayo mag, ano, kami naman magigis sa show nyo. Tapos lahat ng mga i-guest ko, sige, gigest ko kayo. Hmm. Tapos sila tong guest ko pwede rin mag-guest. Sige. Oo. Di ba? Game, game, game. Panalo yan. Maraming salamat, Kuya Kim. Tapos na ba? no, hindi lang trivia yung tinuturo niya. I mean, life lessons, mm, spirituality. So that's really nice, sir. We really appreciate it. Kanina ka paano ng ano? ano Hindi siyempre kasama sa trabaho. Eh. Eh. Kaya lagi na laging ma-realize ng mga ano namin, ah, listeners namin, laging bitin, laging bitin kasi sobrang daming pang pwedeng pag-usapan. Kaya sana Kuya Kim, eh. bumalik ka ulit dito Oo. sa Tapos Cool Pals. Opo, tapos na. Hindi na to recorded. Recorded pa rin. Ah, recorded Ay, masabi ko na isa to sa pinakamasayang episode Oo, namin. saya. Oh, Solid. Thank you. After credits Thank you. pa. Thank you, man. Thank you. Isang malaking karangalan. Thank you very much. Mm. Kuya Kim, yung pwede bang itanong to, bakit oh. ka lumipat sa 7? Um, dinaan ko rin sa dasal yan, Chief. Um, ano yan eh, when ikaw, bilang isang comedian, you want your talent maximized eh, di ba? You want to mm. reach as many people as you can. Mm. And uh, it's moving to GMA7 is a way to maximize whatever I have. If I had stayed sa ABS-CBN, alam ko na, sinabihan ako eh, alam ko na hanggang weatherman na lang ako doon eh. I think I'm much more than... Mm-hmm. Pero hindi ko sinasabi na, wala akong utang na loob sa EBS. Ang laki. Mm-hmm. Naging Kuya Kim si Kuya Kim because of all the bricks that mm-hmm. my 17 years in ABS-CBN has given me. And I'm really thankful for that. But I moved on because I really want to maximize even more oh, because mm-hmm. GMA7 gave me that opportunity to maximize mm-hmm. and to be able to reach much more people. Yan. Tama. Oh. Yan. So, no sa- hard feelings ito sa wala naman. Wala. Kaibigan ko pa rin si Tita Cory, mm-hmm. kaibigan ko pa rin si na Carlo. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Sobra. Hindi ko makakalimutan yan. Yan. So, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Jonel Savi, Kevin M. Legimar Candaza, Reverend Ebrera, Kyle Trofeo, Hannah Jane Padua, Teresa Buenafe, John Reyes, Josephine Lara, Jerome Angeles, Eros Lumage, Angelo Tanedo, Abby Mondano, Rederick Garcia, Janessa Palaming, Juan Enolva, Neil Milan, Mark Santos, J. Villamayor at LJ Patanao. Yan. Uy, pag, nag, pag mabati ka, nagiging DJ boses mo, nagbabago. Oo, okay, <laughs> salamat. Hindi pa nga natin napag-usapan ng dubbing ano ni hmm. Kuya ko. Okay. Wait, eh. eh, teka muna, dahil bumati ka, Opo. may fans kayo na gusto magpabati rin. Oy, walang problema. So ito, uh, ito ha, sabi niya, galing kay Jevis Aguila, uh, ah, pakibati lang po si Vince Quejada, isang fan ng Cool Pals, at ang kapatid niya na si Mice Casey na palagi daw nakikinig sa inyo. At isama ko na rin daw sina Draco at si Baker na fans din ng Cool Pals. Yeah. Maraming salamat. Vince Quijada, Mike, Maiko, Mike, Mikey. Mikey. Mikey. Yan. Utang ka na ninyo. <laughs> alam, alam nila, alam nila. Alam, alam nila. Alam nila. Yan ang high hello sa amin. Yan ang high hello sa amin. Ito na. nagpapabati. Alam nila. Ganun. Ah, kaya pala nagpapamura. Oh. Eh, ito, <laughs> uh, ah, idadagdag ko lang sa ano to, kasi yung classmate ko, nag-fishing sila sa Sambales tapos hmm. yung bankero daw nila, Cool Pals. Ha? ha? Oh, ito si Kelden. Del... Sa dagat na tayo. Oo, oh, oh, ah, pinapakinggan daw nila habang nag-fishing, Cool Pals wow. daw na episode. Wow. Oh, binabati ko si Kelden Del Santos, ah, putang ina mo. Oh, ingat sa mga Chinese diyan sa ano. <laughs> oh, oh, oh, oh, West Philippine Sea. West Philippine Eh baka ano, baka ang Cool Pals ang daan sa pagbibigay sa atin ng uh, mga okay, isla natin. Habang hinuhos kayo, <laughs> pakinggan mo yung PFF. Pero ayan, <laughs> ah, sana mapakinggan mo itong Kasama episode na to. Salamat. Pero alam Ito po, oh, huling, trivia, huling trivia. Alam niyo mo, alam niyo ba kung ano yung cool pals? Ay, alam niyo yung medical term para sa cool pals? Sige nga po. Ang medical term para sa cool pals na pinapahiwatig niyo bagamat hindi niyo masabi ng diretsuhan ay smegma. Oh. At ang smegma ay ang accumulation ng mga dry skin na sa dulo ng male genital organ. Eh, ito yung nagpapalasa eh. <laughs> ba't alam mo yung lasa? Ba't, ba't, teka muna, ba't alam mo yung lasa? siya la, sa lahat sa amin, siya lang yung abot eh. <laughs> pero may dahilan yan. May dahilan yan. Siya. Ano lahat, po ang lahat dahilan ng smegma kung ito po'y dumi lamang, ito po'y hindi na ba kailangan? Pag hindi, pag hindi lalabas ang dumi, mm may infection ka. Baka, mm. baka, baka ka na sepsis dun sa ari mo. Ah, so, ang smegma, ang dahilan kung paano na-excrete at natatanggal ang mga hindi dapat. Ah, Yan. Kuya Kim, hindi raw necessary ang circumcision? Uh, marami nagsasabi, ayon sa mga medical, ano, medical findings, mm. ang circumcision actually desensitizes the the male genital organ. May napuputol na nerves eh, no? Hindi, hindi yun. Because naka, naka, naka-expose palagi yung ulo kung saan na, pinakamarami mga nerve endings. Dahil kumakayod sa pantalon mo palagi, nawawala ang sensation. Kaya those who are not circumcised, they say, is actually more sensitive down there. Pero, Swerte mo, Roger. Kaya Huwag na kayo magpatuli. Prone sa cervix cancer yung mga babaeng may partner na ano eh. Wala, cancer. So, wala sa kasi merong bacteria. Merong cool pals. Ah, <laughs> cool pals. Okay, magpapromote lang tayo ng ating anniversary show that we will invite Kuya Kim sa May 31. Ito po yung uh, aming dream of uh, recording a ah, comedy special uh, sa Insular Uh, uh, theater, ala, Insular sa Theater sa Alabang. two shows tayo. Yung Insular Theater, nasa Makati dati yan. Eh. Nilipat na sa Alabang, no? Mm-hmm. Nandiyan ang Repertory Philippines, eh, from the 70s to the 80s. 4 ano, nasa Makati pa po? Wala, nasa Alabang na. Nilipat. Pati yung sculpture sa labas, nilipat sa Alabang eh. Tapos, uh, meron tayong episode recommendation para sa ating mga Cool Pals listeners. Kung na-enjoy nyo ito, from our Cool Pals librarian, from Buhangin Brothers, Jomar J. Kung nabiting kayo kanina kung paano inaral ni James yung maging pogi, nandyan yung buong kwento niyan sa episode 378, Alak at Kopyahan. Yan. Yan oo nga. Talagang Yan. inaral niya, Kuya Kim, kung paano maging pogi ito si James. At ah, mukhang hindi successful. <laughs> Oo. <laughs> Yon, from Marco Aricayos pabati sa tropa ko si Roger at Marlo. Magbati na kayo mga bata sa Harvey Burt. Pabati na happy birthday kay Gerald Mariano in Vietnam noong Har- Harvey Mar- eh, ano, Gerald Mariano, pare. Anong pangalan? Harvey? Gerald Mariano, happy birthday. Gerald! Uh, ano, Gerald ano? Mariano. Gerald Mariano! Hello iyo. Pukinang ina. Yan. From Stephanie and Ivan, pakimura in Chinese accent itong mga kaibigan namin na may hina sa inuman, Perry at Joji Gonzalez. Kayo, mahira kayo sa inuman dahil di kayo umiinom na tawa alak. It's a shock tong ah, eh, with iced tea. Yan. Pabati po kay Sir Rems in Bacal, ang girlfriend ko na si Daphne Jewel Baiz mula kay Mark Gilera. Daphne Jewel Bais at uh, boyfriend mo sukatan na ka ti ubing nga kalding kininam. <laughs> yan, Boss Roger, pamura naman may, po. May kambing yan. Nang hindi ngongo accent si JC Aguilar. Um, ha, happy birthday sa'yo. Yo. Uh, <laughs> kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, uh, ah, fuck you in the ass. <laughs> Pa-shoutout sa jowa kong maganda na si Valerie at pamura ako kay Ryan Rems gamit ang bakal, bakal accent. Valerie pare from Neil Milan. Valerie, Valerie. Anya pa tiar aramidam dita. Umalis ka ditan. Tati kayat na ti lalakem kaldeng. Para ka nag-spoken poetry. Yan, from Gabriel. Pamura ako in unison dahil after 4 years sa pakikinig at panonood dito sa inyong Pampanga, nakapag-design na ako magsunog ng pera at mag-Patreon. Uy! Uy! One, two, Uy! three. Oh. Putang ina mo! From Jason Cartano, pamura si Rodame kay Nigerian James. Alo, Rodame! Alo, Rodame! That is a very Nigerian name. <laughs> Pamura naman in Nigerian James accent ang aking fiancé na si Michelle Mojica. Hello, Michelle. All all of the pamura is from female but I have no choice but to fuck you in the ass. <laughs> Ayan. Pakishoutout po yung brother ko na nasa abroad na si TJ. Pakisabi po, miss ko na siya from Andela Cruz. Abay, di puta. Miss na, miss na kita. <laughs> Ganun talaga. Yun lang po. Maraming salamat po, Kuya Kim. Kuya Kim, thank you so much. Thank you, thank you guys. Maraming salamat. Thank you episode. Thank you. Ay, maraming salamat guys. Thank you. Ah. And for stand-up Meron comedy shows, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.